بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu zaidi kipenzi chetu mtume wetu nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu katika audio hii na zitakazofuata kadhaa biidhnillah tabaraka wa taala tukumbushane umuhimu wa neno Allah wa ni'mal wakil Allah wa ni'mal wakil hasa katika nyakati kama hizi ambazo tuishi leo wakati ambapo ulimwengu imejaa matatizo mengi na tatizo moja lapelekea kwa tatizo lingine tunahitaji kukumbushana jambo kama hili kwa sababu ya umuhimu wake na effectiveness ambayo iko nayo katika maisha ya mwanadamu Hakuna shaka ndugu zangu ya kuwa biidhnillahi tabaraka wa taala janga hili la corona litaondoka, litaisha, itapita kwa sababu sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala siku zote kwa mambo yote magumu ni kuwa yuridu Allah an khaffifa ankum yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah subhanahu wa ta'ala anataka kukukhafifishieni kukufanyia mambo kuwa mepesi kwa nini? Kwa sababu wa khuliqal insanu dhaifa, maana mwanadamu ameumbwa ni dhaifu. Ameumbwa ni kiumbe ambacho ni dhaifu. Kwa hivyo yeye anahitaji wa kumsaidia anahitaji wa kumtatulia matatizo yake anahitaji wa kumpa suluhu katika mambo ambayo yeye anakuwa amefikia mwisho na aona kuwa hana suluhu hana namna ya kujitoa kwa tatizo kama lile basi al anamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametufundisha njia mbalimbali mbali, ya sisi kuweza kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala ya sisi kuweza kumkumbuka yeye Allah wakati wa shida na wakati wa raha ndio maana katika Uh, eh, sautia iliyotangulia tulizungumzia umuhimu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zetu zote kwa sababu hata kama wanasema ya kuwa mwanadamu uh, a human being has no limits lakini wakati mwingine eti mwanadamu hana mipaka ya kuwa hakuna jambo laweza likamshinda lakini wakati mwingine inadhihirika wazi udhaifu wa mwanadamu akamhitajia yule ambaye atamtatulia mambo yake yule ambaye atamsaidia yeye kujitoa katika matatizo kama yale kwa sababu yeye ameumbwa ni kiumbe ambacho ni dhaifu mno na katika mambo mazuri ya kumletea mwanadamu khairi na kumweka mwanadamu mbali na shari ni hili neno la hasbunallahu wa ni'mal wakil na mtume wetu Muhammad sallallahu wa wasallam alitumia neno hili wakati ambapo ni baada ya vita vya Uhud na waliokodiwa na makuraish wakaaja kuambia waislamu ya kuwa Abu Sufyan na wenzake wamekusanyika na wanajeshi kubwa ambayo ni lazima nyinyi muiogope na mchukue tahadhari yenu jawabu ya waislamu ilikuwa ni nini waislamu walisema hasbunallah wa ni'mal wakil na hii ni aya ya 173 katika suratu al-imran sura ya 3 Allah asema alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana waqalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakil wale ambao watu waliokodiwa na makuraish waliwaambia waslamu watu yani makuraish wamekukusanyikieni kwa hivyo waogopeni fakhshawhum lakini waumini hilo liliwaongezea imani lakini maneno hayo yakawazidishia imani waislamu wakasema hasbunallahu wa ni'mal wakil Mwenyezi Mungu anatutosha Allah anatutosha yeye ndiyo atakuwa ni sufficient for us atatukifia naye ni mlinzi bora kabisa wa ni'mal wakil ni mlinzi bora kabisa ni bora wa kutegemewa Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema neno hili hakujikalia tu akasema acha tukae na Allah ndiyo mlinzi wetu bora la alichukua hatua alichukua hatua aka akachukua hatua ya kuweza kujilinda na watu hawa huku akimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ndio hili tukumbusha ile haraka ambayo tulizungumzia yani wewe kuchukua hatua na asbab zinazohitajika ya wewe kuweza kupata khairi unayotarajia au kuwekwa mbali na shari ambayo kwamba una, unahofia kisha yakatokea ya nini fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl basi wakarudi vitani na neema za Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake lam yamsasum su hakuna ubaya uliowagusa radiyallahu tabaraka wa taala anhum as-sahaba na salla wa sallama ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na ikiwa hala ikiwa sababu zitaadimika huwezi ukachukua hatua yoyote hauna mbele wala nyuma basi pia mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema hasbunallahu wa ni'mal wakil ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayetutosheleza na yeye ndio bora na yeye ndio mlinzi bora kabisa utakaposema hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atafungua njia wa mayatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh yoyote mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah mtosheleza Nabi Ibrahim alayhi salam alipojikuta katika hali kama hii alisema nini hai, hii hii ndio dua ambayo alisema alayhi salatu wasalam alisema hasbunallahu wa ni'mal wakeel na Allah subhanahu wa ta'ala akamwokoa na ule moto akaiamrisha moto kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim asema ibn abbas رضي رحمه الله تبارك وتعالى كما ilivyokuja katika بخاري حسبي الله قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها محمد لما قيل ان الناس قد جمعوا لكم asema ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عن yakuwa Neno hili hasbi Allah aliisoma nabi Ibrahim alayhi salam wakati ambapo alitaka kutupwa katika moto na tuwajua yaliyotokea Allah alifanya moto ule kuwa ni janna kwake yeye na vile vile aliisema Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa ya kuwa watu wamekuwa wamekusanyika kwa wingi kutaka kuwapiga vita waogopeni mtume sallallahu alayhi wasallam akakariri neno hii lakini kama tumevitangulia kusema tukilinganisha hali ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hali ya Ibrahim nabii Muhammad alimtegemea Allah kuelea kumtegemea katika hali hii ya aliposoma ah, neno hili na wakati huo huo akachukua hatua ya yeye kuweza kujilinda na shari ile lakini nabi Ibrahim alayhi salam yeye njia zilikuwa zimefungika sababu zimeadimika lakini wakati huo huo akamtegemea Allah na Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru ni nini hasa maana ya neno hii hasbi Allah wa ni'mal wakil biidhnillah tabaraka wa ta'ala hayo ndo tutakapitia na faida zingine nyingi ya neno hii hasbi Allah wa ni'mal wakil katika sautia itakayofuata wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh